Vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë, ndërsa ne sonte jemi pranë takimin tonë të radhës, ku do të vazhdojmë me lejen e Allahut të Madhëruar me pjesën e mbetur të surës El Muddathir. Kanë mbetur edhe shumë ajete deri në fund të surës, por shpresojmë që do t'i kalojmë inshallah biidhnilah ngase kanë lidhje mes vete, andaj disa ajete do t'i kalojmë jo kalimthi dhe jo sipërfaqësisht, Por, inshallah me mesazhet që i kanë ajetet pa u thelluar shumë ndoshta në çdo ajet. Të nderuar vëllezër dhe motra, në takimin e kaluar kemi marrë pjesën e dytë të surës El Muddathir, ku kjo pjesë na ka informuar për një mentalitet të caktuar të njerëzve të cilët për interesa të caktuara dhe mbi bazën e kalkulimeve të gabuara e kanë refuzuar të vërtetën. Madje aq bukur Allahu xhel-le ue ala e ka përshkru këtë proces të refuzimit saqë ki përshtypjen se po e sheh të inçizuar. Edhe pse mes nesh dhe kësaj ngjarje ka shekuj e shekuj, Por aq është bukur e vizualizuar dhe aq është bukur e prezentuar, saqë vërtet ki përshtypjen se je prezent duke e shiku, duke e patë njeriun i cili është duke e shëtitur mendjen poshtë e përpjetë se çfarë të trillon e çfarë të thotë që ta refuzon thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi thënë se të nderuar vëllezër kryesisht, kryesisht prej, prej shkaqeve që njeriun e bëjnë mos ta pranon të vërtetën, ta refuzon të vërtetën, dhe të ndjek rrugë të tjera që janë në të kundërt me të vërtetën, ka shumë shkaqe, Ibn Kajjimi rahimehullah i ka përmbledh në dhjetë, e që janë çdo shkak është shumë mirë i menduar e i analizuar, prej tyre është edhe mendjemadhësia edhe inati. Andaj do të vërejmë në ajetet në vijim, po edhe në ato të kaluara që kemi thënë se nga inati e kanë pas, jo nga bindja. Nga mendjemadhësia e kanë pas, e jo nga, jo nga realiteti dhe nga besimi. E kanë ditë shumë mirë kush është pejgamberi sallallahu sallam, e kanë ditë shumë drejt se në çfarë thërret, e kanë ditë shumë mirë se ajo çka ata janë në të s'ka lidhe me të vërtetën, është një zakon i trashëguar, do bindje të trashëguara që s'kanë të bëjnë me fakte, gjitha këto i kanë ditë dhe kanë pas problem se si me e formulu refuzimin, e dini që kanë menuar me i thënë kështu, po s'është kjo kështu, me i thënë kështu, s'është kështu, çdo opsion ka qenë për ta gati, i papranushëm për ata vetë, e lëre më për dikënd tjetër jashtë tyre, por dikur janë dakorduar të i thonë magjistar, se po bën sehire, njerëzve po ja u shpërlan trunin, njerëzve po ja u merr mendjen, domethonë se s'ka të bëjë kjo me fakte dhe me argumente. E meqë bëhet fjalë për një lloj qasje të tillë, domethonë, të inatit e të mendjemadhësisë, e nuk ka të bëjë kjo me diçka s'e kanë qartë ata, çka po thuhet, po ose s'po e kuptojnë, jo, e kanë kuptu shumë mirë, por nga inatit kanë refuzu, atëherë Allahu xhelle xhelaluhu, mendjet e këtilla, domethonë, Ua ka dërgu mesazhin e qartë të asaj çka i pret. Nganjëherë, të nderuar vëllezër, njeriu këndellet me argumente, këndellet me fakte, ngase është i interesuar për të vërtetën, por ja që nuk e ka gjetë. Për shembull, e ka të paqartë, s'ka argumente të mjaftueshme dhe mendja e njeriut të këtillë që është në kërkim të argumentit, në kërkim të vërtetës, këndellet me argumente. Ngase ai këto i kërkon. Po në mungesë të argumenteve, nuk ka arritë me ardhë deri tek e vërteta. Ka këso njerëz. Mund të jenë për shembull, nuk besojnë fare në Zot, mund të jenë për shembull, çfarëdo lloj feje tjetër, kështu me radhë. Ata nuk kanë mbet në atë stacion pse janë bindur, por janë në kërkim e sipër. Dhe mendjeve të këtilla, po ua prezentove si duhet argumentet, po folim me ta si duhet, kthehen. Dhe shembuj të kësaj ka shumë. Por ka mendje të cilat realisht, nuk funksionon me to argumenti. Ngase ata nuk janë të interesuar për argument. Dënon Allahu xhelle xhelaluhu me këtë dënim çdo mohues, por edhe i tërë mohuesi përfshihet në dënim, jo një pjesë e tij, la tubqi wala tadhar. Ky dënim nuk lën pjesë në trup pa e prek, nuk nuk lën nerv pa e prek, Allahu na rujt. Por kur i tërë sistemi nervor i ekspozohet, i ekspozohet dënimit, Allahu na rujt. Çfarë dhimbje është dhe çfarë domthon sikleti është kjo me matjet e dunjasë E mos flasim që matjet e ahiretit janë larg shumë prej asaj që ka dunjaja. Allahu kur thot për këtë vend të dënimit që është xhehenemi Allahu na ruajt, Allahu thot alaiha tis'ata ashar. Domthon Këtij xhehenemi Allahu ja ka caktuar si roje ta ruajnë dhe ta mbikëqyrin zbatimin e gjykimit ndaj banorëve të këtij vendi. Allahu xhelle xhelaluhu ka caktuar 19. Alaiha tis'ata ashar, 19. nuk u këndellën me argumente, nuk u këndellën me kërcënim, nuk u këndellën me shembuj të ndryshëm, atëherë e kanë vendin e merituar atje ku Allahu xhelle xhelaluhu foli për këtë. Kur e kanë dëgju këtë kurejshët e Mekës, edhe pse kjo duhet me ngjall tek njeriu me të vërtetë një lloj një lloj vetëdijesimi, që ka Allahu xhelle xhelaluhu po na e përshkruan dënimin në detaje, është kërcënim shumë serioz. Po flet se ka dhe melekë që mbikëqyrin, në vend se me reagu si duhet, ata reaguan me tallje. Prandaj filluan me u tall. Dikur filluan me i nda, tha, jo merr veç vetë, jo. I ndajmë na, i ndajmë na. Se s'ni pe, tre vetë ka një e marrim, ato. Nëse janë 19, një prej tyne tre vetë e marrim. Tre vetë mos e rrëzofshim njonin e me dalë prej atyt ku po na kërcënon Muhammedi mos kofshim kërkushi. Filluan me u tall me këtë çështje. Dhe të nderuar vëllezër, Allahu xhele ve ala pikërisht edhe për me shpërfaq këtë mentalitet të ulët, banal, apo ua solli sprovë këtë, këtë e, informatë. Se realisht, e, ka shumë gjëra që kanë me, me botën tjetër që nuk i dimë na realisht çka ka apëtën. Apo? Pse Allahu xhele ve ala i ka informu njerëzit që meleket, 19 melekë e mbikëqyrin, e mbikëqyrin xhehenemin dhe e mbikëqyrin dënimin që njerëzit e vuajnë në këtë vend tmerri Allahu na ruajt. Pse Allahu e ka përmend numrin 19? Ka urtësi. Nuk është bash veç për ashtu sa për të na informuar për diçka. Ngase edhe numri 19 nuk është nuk është komplet. Nuk është nuk është informatë e kompletuar për neve. Në çfarë aspekti? Na e dimë se janë 19 melekë, po sa të mëdhaj a e din ti. Këta 19 për shembull, a janë a janë udhëheqësit e njësiteve, e çdo njësit tani ka tjerë, nuk e dimë na. Ka në hadithe të sakta ka ardhur ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur se domthon nga nga tmerret e ditës së gjykimit Allahu na rujt nga këto tmerra është se domthon xhehenemi lëviz Allahu alem E keni pa sikurse, për shembull, ajo llava e vullkanit si lëviz dhe ka të shkon djeg, qashtu edhe xhehenemi lëviz, nuk di çfarë forme është a qysh lëviz, apo. Dhe thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka 70.000 frej, 70.000 domthon që e majnë, dhe në çdo frej ka 70.000 melekë që e majnë, që mos me i djeg njerëzit edhe mos me vërshu ngase nga tmerri i dënimit që Mu veç mundëm ndoshta me me me ndje me u rrënqeth nga tmerri i përshkrimit, po jo me ditë edhe edhe realitetin asaj që ndodh, nuk e dimë na ato. Prandaj këta 70000 janë pjesë e 19-ve, nuk dimë na. Por Allahu xhele ve ala ka përmendur kaq duhet me dëgju janë 19 apo. Dhe mjafton një prej tyne. Sikurse Allahu xhele ve ala përmend se do të tentojnë banorët e xhehenemit që ë do të tentojnë që të viktimizohen karshi Melekut Malik, që është udhëheqësi i kësaj garde të mbikëqyrjes e të thonë ja Maliku o Malik lute Allahun thuaj Zotit fel jakdi alejna rabbuk le të na myt krejt hiç na s'kem na as me rrnu a çfarë jetë kjo thuaj le të na le të merr fund ky dënim nga dënimi i madh Meleku ja kthen, innekum makithun, keni me met, s'ka aty deka, apo. Allahu ja ka përshkru, do të thëmë që është një situatë, nëse njeri me u këndell, me marrë seriozisht, me kërku tek Allahu falje, me pas një qasje të shëndetshme, karshi këtij përshkrimi, me të vërtetë që është në favorin tonë, kur Allahu ta përshkrun në këto detaje çka ka me ndodh, ata gjithë këtë favor, gjithë këtë begati e kthejnë në tallje, e kthejnë në refuzim, madje edhe në një përbuzje edhe nënçmime. E Allahu xhelle ve ala pastaj na përmend vëllezër në ajetin vijues se nuk është nuk është reagimi i njerëzve karshi këtij përshkrimi veç këtë situatë. Gjithmonë qeshtu apo. Kur Allahu zbret diçka, kur Allahu dërgon ndonjë argument, kur Allahu shpall diçka, njerëzit reagojnë në formë të ndryshme. Këto janë reagimet kryesore, kjo është shumë rëndësi ta kuptojmë të nderuar, kjo është ajet shumë vendimtar, shumë i rëndësishëm, sikurse gjithë ajetet, pa dyshim, po ky ajet me të vërtetë bën, flet për rreshtimin e njerëzve karshi të vërtetës, kategorizimin e tyne, cilën kategori ti bën pjesë, ku je ti, qysh reagon ti? Andaj Allahu thotë, ue ma xhealna as-haben nari il-la melaike, ne, rojtarë të xhehnemit nuk kemi bërë kënd tjetër pos melekve. Melekët janë të autorizuar për këtë çështje, apo. Janë të fuqishëm. Çka Allahu thot, la jasun Allahe ma emerahum, ue jefalune ma jumerun. Ata asnjëherë, asnjëherë, nuk e kundërshtojnë Allahun në atë që Allahu i urdhnon dhe këta melekë, e kryejnë me një plotni, në plotni e kryejnë urdhnin e Allahut tebareke ve teala. Që i bie se, nëse Allahu xhelle ve ala nonmdhet i ka bo mbikëqyrës të xhehnemit, këta janë të aftësuar, mjaftueshëm nga Allahu xhelle ve ala që edhe pse në te ka ndoshta miliona njerëz që dënohen, Allahu na rujt nga Ademi alejhi selam, deri n'kijamet, sa njeri është, Janë të aftësuar, Allahu xhelle ve ala ju ka e fuqi t'mjaftushme, ju ka e aftësitë e mjaftushme që ata realisht me pas mundësi me mbikëqyr situatën, pa asnjë rrezikim, apo. Se Allahu garanton se ata, kur t'ja jep Allahu urdhnin, e çojnë n'ven. Edhe në aspektin e nënshtrimit ndaj Allahut tebareke ve teala, nuk e rezistojnë, nuk i rezistojnë urdhnit, po po edhe në aspektin e aftësive, zbatojnë ngase Allahu tebareke i ka aftësuar që me e kry urdhnin si duhet, apo. me zbatu urdhnin si duhet. Kur Allahu thot janë nonmdhet melek, grupi i parë që reagon janë mohuesit. Apo? Dhe për ta kjo është sprovë. Apo? Ngase Allahu i ka nonmdhet dhe kanë dështu në këtë provim. Kanë dështu në këtë sprovë. Të vëllezër, uh, Allahu tebareke ve teala zbret ajete në shpallje, në kuran, që reagimi i kësaj natyre është nënshtrimi. S'ka kontestim, s'ka diskutim. Apo, ka disa ajete që qëllimi është nënshtrimi, por ka lën një hapsirë të diskutimit. Ka diskutim? Për shembull ka ajete që flasin për rregulla t'caktuara, dispozita t'caktuara, Allahu ka lën hapsir për diskutim. A është për qëllim kjo, a është për qëllim kjo, a është obligim, jo nuk është obligim. Ka ajete të shumta që ulemat kanë mospajtim. A bëhet fjalë për këtë rregull, apo bëhet për këtë rregull, që realisht konsiderohen si ajetet e dispozitave, janë ajete kuranore që përmbajnë në veten e tyre dispozita, rregulla fikhut. qoftë për shembull për agjerimin, qoftë për shembull për namazin, qoftë për pastrimin e gruas, qoftë për çështjet bashkëshortore, për shkurorëzimin, për shitblerjen, për gjithë punët e jetës. Ku surja Bekara është surja më përmbledhëse e ajeteve të dispozitave. Ka shumë Këtu Allahu xhel-le ve ala ka lejuar që të diskutohet. Ja ka hap hapësirën. Edhe pse duhet që të jetë qëllimi final nga ky diskutim kush? Nënshtrimi, jo refuzimi. Nuk duhet me ngjall diskutim për të refuzuar, për të ikë zbatimit, jo, por zbat por diskutim për ta kuptuar formën më të drejtë dhe më të duhur të nënshtrimit. Kjo me rëndësi me kuptu. Këta njerëz mohuesit, për shembull, kanë bë huqje, Dhe kjo është problem te njerëzit. Atje ku Allahu jau ka hap mundësin e diskutimit, e mendjes, e zhvillimit intelektual e kështu me radhë, atje janë mrapa. Atje ku Allah e ka mshel këtë derë, se s'ki qasje, nuk din ti atje, atje këqyrë me gjithë çka ka. Se po merr, a s'është ashtu? Ti lodhe menjën këtu, mos e lodh menjën këmte. Andaj për shembull shohim shohim nga një njerëz të cilët dojnë kinse me na me na rizbulu ni kuptim të ri të islamit që është në përputhje me rregullat e fesë, që përputhje me dun me kohën moderne me indeksin e jetës kështu me radhë. Dhe i sheh kryesisht kapen në ajete, të cilat realisht Allahu xhel-le ve ala s'ka lënë hapësirë për diskutim, ato janë gajb, ato duhet nënshtrim. Ose në qoftë se kapen në ajete ku ka hapësirë për diskutim, qëllimi i diskutimit është anulimi i vendimit, jo jetësimi i tij. E Allah kur zbret ajete, a i zbret për me jetësu, apo për me gjet mënyra për me anulu ato. Cila është arsyeja? Po dihet Allah, dihet. Për shembull, të ndodh n'jetë të përditshme. Kur kur kur qeveria merr vendim caktuar për shembull, gjyqi, gjyqtari në gjyq merr vendim i bjen çekiç, do të thotë të vendimit e. Qit vendim a e merr ai për mu zbatu apo për më jap mundësinë atyne tash qysh me anulu qit vendim. E di ç'më më thosh, e di ç'më çfarë bën. Qysh Allahu zbret ajete për me i keqkuptu na. Është e mundshme. Allahu zbret argumente që na me deviju. Asht e mundshme kjo. Nëse Allahu xhele në fillim të Kuranit, thotë, huden, asht udhëzim, udhëzim për me besu, udhëzim për me u nënshtru, udhëzim për me u përul, udhëzim për me adhuru, kjo është. Në këta veç se këto melaike që Allah thotë në nëmëjt, veç se këto melaike me i marrë, tash edhe, me pa qyre këto melaike sa të dëgjueshme janë, e pse Allah ka rapë shumë, si du të adhurimi jam, veç se me këtu në favor të nënshtrimit, Nga reagimet e duhura, e pamë reagimin e parë, reagimin i, i dështuar, i huqur. Qasja karshi shpalljes, qasja, domethënë, e, e diskutimit, kontestimit për ta anulu, kjo e fitne, sprovë. Reagimi i dytë, Allahu thotë, li jestejkine ledhine utul kitab, që të binden ata që ua kemi dhënë librin. Hebrenjët dhe krishterët të binden se kjo kuran është i vërtet. Ka shumë tema që kurani flet për to, e që për to ka informata në librat e hershme. Jo që kurani i ka marrë prej tyne, që pejgamberi salallahu selem i ka marrë prej tyne. Jo, ngase ka me dhjetëra argumente me qindra që dëshmojnë se lidhje s'ka rrëfim me rrëfim. Ka dallime të mëdhaja, ngase atje ka ndërhy dora e njerit fatkeqësisht. Por bazamenti i informatës ka mbetë, se edhe është, edhe ajo në bazë ka kon shpallje. Atje ata e gjojnë që melaiket e mbikëqyrin xhehenemin. Kur vjen ajeti kuranor që flet kët li yazdada lahu tul kitab ti ti ti ti ti li yastayqin alladhi utul kitab Allah thotë që t'i shtohet bindja se ky Kur'an është, është këtë vijë, vijën e Musait alejhi selam, vijën e Isait alejhi selam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikur Allahu thotë ma kana bid'an min ar-rusul nuk është nuk është novator nuk është risimtar i shpalljeve është një i dërguar në zinxhirin e pejgamberëve wa li yazdada alladhina amanu imanan edhe ata që kanë besuar t'ju shtohet imani kjo reagimi e bes- shiko i patë mohuesit ehli kitabin edhe besimtarët mohuesit Ranë n'provim, ngase u tallën dhe filluan me diskutu për atë që s'kanë dije. Një hise e, ehli kitabit, ju shtu bindja. Ata realisht e kemi cekë edhe në takimin e kaluar. Ata kanë argumente të mjaftushme në librat e tyne se Muhammedi sallallahu sallam është i dërguar i Allahut. Ka mjaftushme argumente, ka sa të dush. Dhe kur vjen kjo edhe bjen përputhje me çka ka librat e tyne, shtohet bindja. I shtohet bindja. Ndërsa besimtarëve, i shtohet besimi n'Allahun tebareke ue teala. Kjo o reagimi i duhur. Sa dëgjon Kuran, sa dëgjon fjalët e Allahut, komentet fjalët e Allahut, sa dëgjon fjalët e pejgamberit s.a.s. Reagimi i duhur, i zemrës së shëndoshë, i zemrës së pregaditur, për ta marrë vërtetën është, i shtohet besimi. i shtohet dashuria për Allahun xhele ue ala, i shtohet dashnia për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i shtohet gatishmëria dhe disponimi për t'u nënshtru, i shtohet ky reagimi i duhur. Nëse kështu s'komunikon zemra me shpalljen, ka probleme. Ka probleme, duhet me shiku ku ka probleme. Nëse qikjo është komunikimi i duhur i shpalljes me zemrën, sa herë flet shpallja, zemra ngjallet. I ngjallet imani, i ngjallet disponimi për t'u nënshtru, i ngjallet gadishmëria, i ngjallet dashnia, i ngjallet. Nëse s'ka ngjallje, atëherë e për kuptu se zemra është e smut, ose është në proces të vdekjes, çka t'i flet të vdekunit, s'komunikon apo, ose i smuti, ai mund me dëgju apo, s'ka fuqi, është zemër e dobësuar nga smundjet e zemrës, Dhe Allahu thotë, qiky reagimi i duhur. Nëse nuk reagon kështu, për shembull nga ndejat ku kuvendohet për fjalët e Allahut, ku mësohet për fjalët e Allahut, nuk dalim më të mbushur me dashni për Allahun, për pejgamberin s.a.s. për Kur'anin, nuk na shtohet besimi, atëherë, domethonë, s'ka funksionu komunikimi si duhet. Pastaj Allahu xhele ue ala thotë, Domethonë, fillon me e kontestu, fillon me e diskutu, me e diskutu e, e, e, e, qëllimin, urtësinë, arsyen, se pa u bind ai nuk nënshtrohet, apo, duke lënë anash zbatimin. Për shembull, vëllezër, kur Allahu xhele na urdhnon me një urdhën, ose Allahu ndalon nga diçka, Nga kërkesat elementare të besimit është të themi, dëgjuam dhe u nënshtruam, o qikjo. Çka kuptojmë përtej kësaj nga shpjegimet, nga udhëzimet, nga urtësitë, është mirësi e Allahut ndaj neve. O qiky reagimi i duhur. Jo, ka kategori që s'don kështu. Thotë jo, pa më kallzu për shembull, pa më tregu mu për shembull, uh, a e ka vërtetu shkenca këta? Ose për shembull, çfarë çfarë efekti shëndetësore ka, çfarë efekti ekonomike ka, çfarë ka kështu, çfarë ka gjitha këto diskutime i ban për ta zgjeru distancën mes tij dhe mes nënshtrimit. Kjo është smundje e zemrës. Ngase zemra e shëndosh, të në dhënë dhe pamë çka ka. Nëse është e shëndosh zemra, jo në kuptim organik, po në kuptim t'imanit, besimit, brendshme. Nëse është e shëndosh, reagimi i saj është nënshtrimi. Sa ma tepër, merrni këtë rregull nga ky ajet, sa ma tepër krijohet distancë mes dijes që e merr dhe veprimit, shpërfaqet smundja e zemrës. Sa më shumë vonohet, do të e kanë dëgju obligimin se Allahu ia ka bo obligim kët, ose Allahu e ka ndalu kët. Dhe pastaj vonohet zbatimi i vendimit, vonesa e zbatimit jep me kuptu se ka smundje. Se fillon me e kontestu. Fillon me e diskutu. fillon me e prolongu, me u arsyetu, e kështu me radhë. Andaj Allahu thotë, ata thonë, ma dhe e rada me edhe me dhe, çka Allahu po do me, e çka është nëntëmbëdhjetë për shembull, pse s'janë njëzet e nja, a në është ta këta nëntëmbëdhjetë, më së kjo, çka po të në gjënë nëntëmbëdhjetë, Allahu i ka zgjedh nëntëmbëdhjetë u kry kjo punë, a po, a mundem të është na, këta nëntëmbëdhjetë me marrë, me, po s'mundem, Allah, nuk mundem, Edhe kur t'i njehsh do nëntëmbëdhjetë, po i ka pa njeh gabimisht ai. Edhe ka kipo çdo sure ka bismillah rahman rahim do numri nëntëmbëdhjetë e run Kur'anin. Nëse i merr shkronjat e Kur'anit sa janë, e ku di fjalët i merr, e i përpjeston me nëntëmbëdhjetë, gjithë del numri i plotpjestushëm, e pse numri nëntëmbëdhjetë nuk ka ka i plotpjestushëm, edhe tani u pat kriju një farë lloj gjendje që tanë u bindën se nëntëmbëdhjetë çka ka qit ky, shkun do mu i tha, e tash a e merrni vesh çka kam zbulu, po unë jam pejgamber i Zotit Eh, u mur vesh pse e kish pa qit këtë teori. Me i kallzu që na, pe Allahu ka dërgu pejgamber mas Muhamedit, se pejgamberi sa sallam qit nëntëmbëdhjetëshin kish pa harru me na kallzu. E kuptuat? S'ka çare po u demasku. Edhe këtë edhe sot shohim njerëz me një tendencë t'caktume për riformulim e rizbulim e reformim e terma tjerë ma jashtë për njerin ma as do muj ma dhe shë që Allahu ka din ku dela, ku, ku bjena, çka bohet, a po, pse? S'ka mundësi, e po. Ngase Allahu xhelle ve ala shpërfaq edhe smundjen e zemrës, edhe shëndetin e zemrës, përmes sprovave që i dërgon tek robt e Tij me shpalljen e Tij, e po. E ka bo Allahu këtë obligim, njerëz reagojnë, do tallen, do nënshtrohen, do seriozisht, do arsyetohen, do bëjnë debate, diskutojnë, forma t'ndryshme, a po. E Allahu për me mbyt tash këtë debat, masi e kuptu çka thonë njerëzit, çka thotë Allahu tebareke ve teala? Wa ma ja'lemu xhunude rabbike il-la hu. Këta nëntëmbëdhjetë janë pjesë e ushtrisë Allahut, që Allahu i përdor, për çka i duhen Allahut xhelle ve ala. E numrin e ushtarëve t'Allahut nuk e din kush pos Tij. Kush që e din ti sa janë? Ku e din ti sa janë, thashtë, nëntëmbëdhjetë? A janë të një këta nëntëmbëdhjetë me ka 7.000 përmune? Ku e din në Allahut? Ku e dinë? Wa ma ya'lamu junud rabbi sa ushtarë i ka Allah që i përdor për me zbatu vendimin e Allah xhallahu manja manja s'kan kur Allah. Madhrimi Allah xhallahu xhallahu. E Allahu tha wa ma hiya illa dhikra lil bashar. E kjo që po themi është një rikujtim për njerëzit. Na veç po i tregojmë, po u tërheqim vëmendjen dhe po i rikujtojmë që keni kujdes. Se kjo po ju pret dhe kjo po vjen. Tash ju vazhdoni debate, bëni çka doni apo. Andaj, Allahu xhelle ue ala e ndërpren debatin. Kella, kurrë s'kini me gjetë, as kini, as kini m'u afru kah e vërteta çka të bëjë me këta. Nëntëmbëdhjetë, kur shën gjitha debatet i kini të kota, ngase Allah këta i ka zbrit veç për ta madhnu Allahun tebareke ue teala. Dhe pastaj Allah betohet tri betime me radhë në tri krijesa të mëdhaja, a kupton. Edhe esencën e betimit nuk mund të thojmë që Allahu është betu për qëta dhe pikë, s'e dimë na. Apo. Ne e dimë një send se Allahu betohet. Për me tregu se ai betohet n'çka don. Okej, po na a bën m'u betu n'hanë, pasha hanën sim kon. S'ban. As pasha babën, as pasha nonën, e ndalume është. Na nëse betohemi, duhet veç në Allah m'u betu, na krijesat. E dikush e pse Allahu betohet në hanë, se ai betohet çka don. E kuptove? Se ti s'je si Allahu. Me kuptu diferencën. Ai o Zoti, ai betohet çka don, krejt janë krijesa t'tina. A kupton. Kjo është esenca. Mirë, po këtu mund ta nxirrim naj urtësi. Mund që Allah ka mundësin. E këtu tash, ka mundësi Allah gjellon me gjetë ka pak. Pse? Të nderuar vëllezër, këto ajete që ishin përpara, apo flasin për situatë të zymët, të errësuar në kohë të pejgamberit alejhi selam, këto ajete kanë zbritë në Meke, apo, atje përpara patëm, Walid ibn Mughiren, e patëm Ebu Xhehlin, ai po tallet, ky po menon, qysh me i thonë diçka pejgamberit alejhi selam, a me i thonë magjistar, a me i thonë gënjeshtar, ata tjerët grupe grupe, situatë të zymët, Allahu tha, kella, nuk zgat kjo shumë, Ju betohem në hanën. Hana, të nderuar vëllezër, a është sikur se dielli? Jo. Në çka dallon hana prej diellit? Në shumë aspekte. Një nga dallimet, një nga dallimet e hanës prej diellit, çka është? Se formati i hanës ndryshon. A ndryshon formati i diellit? Ndryshimet që Allah i bën në kosmos, janë me kuptu se askush s'e ka të përjetshme, askush me pikë s'e ka, apo dikujt ja jep Allah xhelle ue ala një kohë, ja merr, ja jep dikujt tjetër. Apo kjo kjo kjo lëvizje e pushtetit, lëvizje e paras, lëvizje e mundësive, lëvizje e, e, e shëndetit është sprovë prej Allahut xhelle ue ala për të tregu se e Allahut është kujt don ja jep, kujt don ja merr, a kupton. Prandaj mos u trego arrogant dhe mendjemadh dhe mos u ço pesh për shkak të begative, ngase Allahu i lëviz begatit. Ja ka marr dikujt për me dhënë ty atë. Të nderuar vllezër, kjo xhami, kjo xhami. Dit Bajrami u kon musht. Edhe xhumanë dje u kon musht. Shumë nga ata që e kanë musht s'janë sonte, apo. T'kishin kon qata t'xhumasë dje këtu komplet. A ju kish zonë ju në xhami mrena? Jo që kështë në zonë, ishtë dorë përjasht me konë. Me po kujta të mërën. Ata e kanë kërë ju ndalin një ardhjo. Që është do të njëja, për. Dikush vjen unë që të kryim punë shkanë. Dikush vend dina ullit, për. Që kja është, për. Dikush karnu mi tokë. Apo e ka pas i shpi. U i në mërë tokë me të që vendin ti mi tokë. Me panajt e gjithë për mi tokë. A kështë pas për ty? Andaj Allah na tregon se sikurse ka, ka thonë një prej dijetarëve apo ka thonë apo ka thonë lau damat li ghayrik ma wasalat ilayk. T'i kish me i zgjat dikujt, s'kish mrrit te ti apo. Apo me i pas zgjatë dikujt. Andaj hana lëviz, Allahu e lëviz që na, sot e ki ti, apo sot është hana e plot. Sa të shëndrit, duket jeta që veç ti e ki, nesër kur e sheh, ra n'gjysë hana. Veç kur e sheh, u bo, dikur vjen, hiç s'duket. Apo, a ka, a ka kur hana nuk duket, ka. Kur ndrron muji, duhet, problem është me e pa, veç do njerëz të posaçëm vendë se këtë, qekjo është, Tregon për lëvizjen, për ndryshimin. Pastaj Allahu betohet edhe në natën dhe ditën. Që si e po kuptu se, shikoni renditjen. Wal leyli idh edbar, nata kur shkon, shikoni, s'ka thonë Allahu, nata kur vjen. Po ka thonë kur shkon pse? Se këtu po flasim për një situatë apo që do të përfundojnë talljet. O Muhammed, do të përfundojnë akuzat e shpifjet, do të përfundojnë. Nata është tu shku, këta janë tu shku. Apo sabahi është tu ardh, wes subhi idha asfar. Sabahi ku po vjen sabahi o i dërgumi i Allahut. Në Mekë ka qenë fillim zbritjes, apo e ka përgëzu Allahu xhel-le shanuhu se nata e gënjeshtarëve, e mashtruesve, nata e inaçorëve, nata e mendjemdhajve, po shkon nata e tyne, po shkon, apo, boll e kanë errësu, dhe boll në errësira kanë, kanë manipulu, në errësirë ata bojnë mashtrime, boll, tash po vjen sabahi, o i dërguari i Allahut, po vjen ndriçimi që njerëzit kanë me pa qysh duhet, ngase, ngase të nderuar vllezër, të vërtetës i duhet drita, e të pavërtetës i duhet terri, apo, Njeriu të sinqert i duhet argumenti, e njeriu të pasinqert e gënjeshtarit i duhet mashtrimi, apo? A ka mundësi psh njeri, njeri i cili ka bo keq, ka bo keq, edhe e kanë qit n'gjyq. Edhe i thotë advokatit kqyre, krejt qato që i din për mu, e çka të ketë kallzoja, amanet të koftë, se jam i interesu me dalë vërteta. Jo, e me kon ashtu s'merr avokat hiç fare. Kur bën keq njeri, po thotë qyre do dush me i kallëzu se do i kom bo ama do mos i kallëzo, çu thotë din çu bën kanë e bën krime tani çu më. Ama që është i pafajshëm bën këtë. Çu ai çu kudo kof me gjet diku një, qyre këtu u konë. Ai ke të vërtet mi tokën në tokë çam mendoj se i pafajshëm u interesu me e vërtetu atë. Apo, se në qof se del e vërteta, gjykimi është favorin tem, a dikush qof se del e vërteta, gjykimi s'është favorin ti, a në disfavorin ti. E po dihet, andaj kujt i vyn nata, kujt i vyn dita? Neve si musliman, a na vyn nata a dita? A na vyn qartësia paqartësia? Jo qartësia, jo sa ma di shumë njerëz për ne ma mirë është. Neve s'na duhet injoranca, se na dëmton injoranca. Neve nuk na duhet terri, për shkak se s'kena mund nuk na nuk na duhen problemet neve. Ngase ka acarim të komunikimit, neve na duhet qartësia, neve na duhet raport i mirë, neve na duhet pse? Se si të ka komunikim të mirë, si ka mendje të hapur, si ka hapësi për diskutim. Na e dim çka përfundon, na e dim kët. Ama kujt i duhen, kujt i duhen fushatat e egra, kujt i duhet me zhvendosë mendjen te punët e pista, te punët e këqija, që njerëz mos me pasë vakt, me çka është e vërtetë, çka duhet mos me pasë vakt, me u marrë me do punë pak anësore, kujt i duhet? Atij që s'ka me çka me mëshdit në dikujnë atëm, me çka me mëshditën, me çka me mëshditën, atëher moshe me, që është të me, me do farë. Lloj, lloj, që si, ja programesh, ja fushatash, ja çka kof që njerëzimi ma gjithmonë të zhvendosen nga fokusi i duhur ku duhet atje apo. Andaj Allahu ka u betu këto trija për të treguar se po ec nata, ka shku më ato. Ja, kur ti Ebu Xhehl ke vendosur çka bëhet, çka e ke puna apo. Allahu ka vendosur që me met. Edhe të vendos, kështu është. Ky Kur'an ka me met deri n'kiamet. Kështu që sabahu gjithmonë është tu ardhë. Edhe gjithmonë ka sabah, për ata që don. Kush do me ia bo vetit terr, aferim tina. Njeri mund me ndejt vet, apo me i mbyll dritaret, me i mbyll roletat, me i mbyll këtë me ia bo vetit terr. Ai vetë ja bo terr, ama vetë ka bo terr, a terr realisht? Jo, përjasht ditë sa. Andaj për sa ka Kur'an gjithë ditë. Nedhir i ka thonë njerit i cili, domethonë, ka pa rrezik larg, e ka ardh shpejt, me thonë publik, bonu gati si jenë, që kjo nedhir asht. E Allah dhe që kjo kuran ka ardh, para se me ardh dënimi ka ardh shpejt, mledhnu mirë, në në mirë, se tu ardhë është. Subhanallah. Tash ti e përjeton këtë ardhjen e kësaj, po vjen kiameti, po vjen dalja, po vjen... Kuran po mledhu se erdhë. Bile disa nga dijetarët kanë thonë se Allahu xhel-le thotë në Kuran ue xhaekumun nedhir ju ka ardhë nedhiri ju ka ardhë paralajmëruesi është Kurani pa dyshim po ka dhe forma tjera të paralajmërimit cëtë një ato çdo vdekje që e dëgjojmë se ka ndodhë është paralajmërim çdo njeri që des është paralajm i radhës i jeptëm A po kupton? Është paralajmërim. Madje ka çdo e thinjur që del njerit, kur thihet e bardha që del ti dhe bën ka thoshë. A po shë? A po shë? Ke filluar me me shku ka pjesa tjetër. Thinja është paralajmërim. Vdekja është paralajmërim. Gjithçka është paralajmërim. Ama dikush i merr seriozisht e dikush i injoron atë. Allahu thotë, injorimi është fatkeqësia më e madhe që mundet me ndodhë. Limen shae minkum en jetekaddeme eu jeteahhar, e kur njerëzit e, e dëgjojnë këtë, sqarimi është, apo paralajmërimi është, shpallja është, tash njerëzit e kanë para vetes vendimin e tyne. Limen shae minkum en jetekaddeme eu jeteahhar. Kush do nga ju me ecë përpara, apo me ecë mrapa. Shiko, Zoti i gjithësisë, krijuesi i njerëzve, apo po thotë se sa më tepër je larg xhehenemit, je më i përparuar. Apo përparimi nuk është edhe nuk duhet të përparu ka xhehenemi, kjo s'o përparim. Ni sen që çon n'dënim të Allahut, ni sen i cili realisht të shkëput nga Zoti, ni sen i cili, ni sen i cili, Të afron ka hidhërimi i Allahut xhel-le, nuk i thuhet përparim, ajo është përparim po ti po ec përpara, po ka. Allahu thotë, limen shae minkum en jetekaddem, kush do me ecë përpara, ka falja e Allahut, me ecë përpara ka xheneti i Allahut, me ikë xhehenemit Allahut qe kjo përpara, jeteahhar me metë mrapa. Dhe Ibn Qayyim rahimullah këtë ajet e ka marrë argument dhe disa dijetarë të tjerë se Allahu këtu s'ka përmend opcion të tretë. Kush do prej jush me ecë para, kush do prej jush me pushu me nejt pak, apo kush do me ecë mbrapa? A ka tre opsione? Ja, s'ka. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, Allahu ka bërë rregull se fi tabiati në natyrë s'ka ndalje, ka lëvizje. Dhe çfarë që po rrin ti ka lëvizje, po, po lëviz. Gjithçka po lëviz, a po kupton. Pse ti je në gjendje qetësie qi po rrin ti po, po në ty po lëviz, gjaku po lëviz. Po të lëviz mendja, po të lëviz, ka lëvizje, a po kupton, gjithçka ka lëvizje. E edhe pozicioni tek Allahu xhel-le edhe ka lëvizje. Në çfarë drejtimi, limen shae minkum, en jetekaddeme, ose ki me konë ma i mirë sot, ose nëqoftëse s'je ma i mirë, ki me shku mrapa po. Ska proces me thonë që në udhëtimin ka Allahu Xhalle ue Ala, unë po i bo komë sun derisa, dal njëherë, i kam pak do punë njëherë, t'i kryj ta, e apet u i kthena, kjo çka i bjen? A i bjen kjo, a i bjen kjo stopim? Jo, ska stopim. Ose kemi ecë përpara, ose kemi shku mrapa. Apo, kjo rregull, rregull, tashti e din, a ki me konë me mirë nesër se sot, a çka ki me konë çështje jot, apo kjo rregull, që Allahu thot, limen shae minkum, kush don pi juve, en jetekaddeme, me ecë përpara, eu jeteahhare, apo me shku mrapa, s'ka, s'ka stopim, nuk ka ndalje, po ka ecje, ose ka zbrapsje, këto dy janë ato, dhe kjo ne për me kuptu se sa duhet t'jemi të kujdesshëm që çdo ditë, të ecëm, të shtojmë dije, të shtojmë ibadet, edhe në aspektin e sasisë, edhe në kuptimin e cilësisë, e të ecim tutje vazhdimisht, të këshillohemi, të rikujtohemi, të mësojmë, të jemi gjithmonë aktiv, ngase pasiviteti të ndezur na bën me shku mrapa. Ndoshta investimi një vjeçar që i ka bo, mjafton që një, një stopim i caktuar Çdo njeri është peng i veprave të tij apo. Rehin, rehin i thojnë rob. Sot në u bo me ni lajme të arabëve kanjëherë, për shembull, kur dikush, e, për shembull, një bandë, po, e, e, kidnapon grup njerëzve, ka qi nijmë nëpër dunja apo, kidnapimit, apo kur e nxojnë rob dikun, i thonë, rehine, s'ka e kurrfarë, se i, i, i burgosun, i ka të drejta, apo i ka e burgosë, i mrena, po i ka të drejta, jo, këta janë rehinë, këta janë komplet t'lidhun, a kurrfarë lirie s'kanë më, rehine, njeri është peng i veprës së tij apo, peng, i lidhun, apo, illa as'habel jemin, Allahu thot, nuk janë të lidhur, nuk janë të lidhur, po janë t'zgjidhur, janë të lirë, kush, Ata që janë të djathtët. Kush janë të djathtët? Ata që janë djathtë xhamisë? Kush janë djathtët? Të djathtët ata që kanë reaguar si duhet karshi shpalljes. Ata që janë përulur Allahut tebareke ue teala. Këta a s'janë peng të veprave, këta a s'kanë... Jo, jo, jo, këta po, po këta nuk janë të lidhë për vepra. Jo, këta janë të lirë, këta kanë vepra janë të lirë, apo ata. Ngase kanë qenë të lidhur për Allahun xhelle xhelaluhu. Andaj t'nderuar e kemi përmendur disa herë se Allahu xhelle xhelaluhu ka bërë rregulla për njerëzit. Edhe vallahi ato kanë m'u zbatuar. Disa në moment kur Allahu cak, disa Allahu xhelle xhelaluhu Për shembull, Allah e ka zbrit shpalljen që njerëzit të lirohen nga bestytnit, që njerëzit të lirohen nga nga nga nga zakonet e tmerrshme, po të jetojnë të lirë në besim të pastër, të lirë nga nga prangosja që njeri ja bon vetes ti me me adete, me bestytni t'caktuara kështu me radh, mu lidh me njerëz, mu lidh me të vdekur, mu lidh me pakuptimsi. Jo, mu lidh me Allahun xhel-le ve ala i lir apo. E dikush thot, kjo fjalë juve shumë po ju lidh juve a po thon. E shef një musliman i lidh për namazi. Ka orë ka t'mu fal. O thot, le pak lir këto punë. E kupton liria me t'ik namazi. Apo. Për shembull, një musliman është strikt apo, nuk e pin alkool apo. Një motër muslimane s'e hek shaminë apo. Është thot, Shumë gurë kjo shamia ju ka mshel menën a po thon, apo. E ti që s'e ki, ose ti që pe afrojnë në, në pëtën për shembull mun me konë burra, që thot, thot, thot unë jemi lirë. Pse? Pse mu së më ka? E Allah o po i thot, apëton, kreti një rabë, të jetë të fërë. Me që vare të apëton ku ki mu lidhë, apëton, se tonë të lidht jeni, a pe kupton, e tonë të lidht jeni, s'ka mundësi, a pe kupton. Ama dikush është lidhë për shpallje, e dikush është lidhë për epshi. E dikush është lidh për zakoni, e dikush është lidh për autoriteti, diku në lidh, me që të lëpja fijën se dikun lidh, i zgidht nuk ka kërkush, e pamundshme është, s'mundi me konë i zgidht, së mund është, së mund është, dikun do të mu lidh. Ja ki mu lidh te shpallja, e dikun ki mu lidh, a pe kupton. E Allah thot, këta s'jenë të lidht, këta jenë të lirë, apo, se litari që të lidh me Allahun xhel-le është i gatë, Hy, hy, sa mundesh me shëtit me taftën. Litari i, përse të është i shkurtë, të zë njëherë. Litari i është i gatë. I ka thonë, la shpas i litar, po, i gatë është, apë, elhamdulilah, mund me, qatë, qatë, për po jetë keshti që për po largohesh prej harameve, apë, qatë për po të kufizon harame ty, veç vëllaj për sherrët, apë, Qa po të kufizon? Mos e matsh me dunjanë. E kur dilsh ten ma n'ahiret e sheh se, sa i gjonë një, sa, sa gjanë është kjo puna. E Allahu thotë tash kur banorët e xhenetit shkojnë xhenet, tash kalon në shpjegim tash të situatës që ka me ndodhë. E përshkrun Allahu xhel-le ve ala si situatë që Ka ndodhë. Ajo ka me ndodhë, na e përshkrun si kurse ka ndodhë, për me na tregu se qind për qind ka me ndodhë. Dëgjone këtë dialog të mrekullushëm. Allahu xhel-le ve ala thotë, fi xhennatin jetesaelun. Këta banorët, këta, këta t'djathtit, këta të lirët, në xhennet, Allahu xhel-le ve ala i ka nderu, Allahu tebarek i ka shpërbly, Allahu xhel-le ve ala jua ka mundësu që me pa realisht dhe praktikisht atë që kanë besu në te nga Banorët e xhenetit pyesin, "Shohin tu dënu ato njerëz? Larg atje, po i shohin, Allah ja mundson." E ju thojnë, "Ma selekekum fi sekar?" Çfarë pyetje të vëzhgojë ato? Si kjo na mund të përdi çka ju solli juve në sekar? Sekar është xhehnem poshtnus apo? Që ka ka dënim edhe ka dënim me poshtnim apo? Dikush për shembull është është me një me një hapësirë, apo edhe futet me një ngushticë, thot seleke fexhxhen, është hi me një farë ngushtice e po ec atë, apo. Se ta ka thonë Pejgamberi, men seleke tarikan, kush hin, është nuk ka, nuk ka të kërku dije, mund me flejt, mund me hongër, me shetit, men seleke, kur hin n'punë dijes, kjo është ma ngusht, tash, me kërku dije me një rrugë, e tash, O hi dikun, apo është një hyrje ma e veçantë. Apo, men seleke tarikan jeltemisu fihi ilmen, kupton. Kush hyn, kupton? Këtë, ma selekekum fi sekar, apo, i që i bjen domethënë, e pse ju kaq ngusht, se këta në xhenet gjanë, ti për një njeri në xhenet, sa është gjersia e, e xhenetit? Nuk dihet o sa qiejt e toka. Na nuk dim sa o një qiell jo qiejt apo. Një banor i xhenetit ka hapësirë të hatashme të madhe, marramendëse, sa në, në matjet ma të thjeshta të mundshme i bjen dikun sa dhet dunjaja që jena sot, që të dikun përafërsisht, kupton. Por ata që janë pak ma naltë e pak ma naltë, sa kanë ata, kupton. Tash ai n'këtë gjërësi, n'këtë hapsirë, i sheh tu në tunilat, ngushtë, për gazep, ma selekekum, u konë gjanë me ardhë, që jeni kaq ngushtë. E kupton? Disa dijetarë kanë thonë që kjo është pytje e talljes. A ju kujtohet këtë të rritë, qa me që kaq ngushtë e keni kapë, apo, apo, e tash pse kaq ngushtë, ju tash, apo, apo, kupton? Na jena ngusht në kuptime për me zgjonu, apo. E ju kur e zgjonojshit, apo. Pse s'e majshit gjanë po tash u ngushtut? Ma selekekum fi sekar. Përshkrim kaq vizuel, apo. Ma, pse ngusht, pse kaq ngusht, gjanë e ka tek gjanë jem na këtu. Se në vinë ata janë, ata janë me izën. S'mujsh për qef me shku. Ose janë njerëz që s'i njohin, e i shohin tu gazepu atje, dhe të ma selekekum fi sekar, përgjigja del gjanë, kupton. Kalu lem neku minel musallin. Po, jena ngushtu se, jena ngushtu se, kur thërrke ezani thojshim ngusht e kena vaktin, s'kena vakt m'u falë, kupton. Apo? E po meqë e ke pas vaktin ngusht, t'vjen puna ngusht. Ai që ka pas vakt, gjën e ka pas vakt, ne për punë dunjas, edhe m'u fal, gjën ja jep Allahu azze ve xhel. Qysh ti apo është? Don gjën, gjën ki me gjet. Don ngusht, ngusht ki me gjet. Qysh duash apo? Lem neku minel musallin. Shikoni se këtu ka ardh neku. Arabisht është nekun, nekun me në. Çka qysh to gjua nekun me në. Pse është hjek nuni? Disa ulema kanë thonë që kuptimin e ka që na kurrë s'kena bo as sexhde hiq apo. Don hiq kurrë as sexhde apo. Nuk ka ke puna veç pse s'jon falë. Jo, ata kanë pas probleme t'mdhaja me zbatimin, kupton. Por Allahu xhel-le ve ala e ka shpërfaq problemin dhe krizën e tyre përmes namazit. Ngase ai që e ka namazin rregull, tjerat rregullohen. Ai që ka për namaz, problem i bohet këtë dynja, kupton. këtë punë. Andaj, Allahu xhel-le ve ala ja u ka mundsu me dhënë përgjigje për moszbatimin, për mosnënshtrimin, për mospërulen, për mosbesimin përmes namazit. Mjafton që e më, mjafton që e më. Së përna për një njeri, i cili është në punë. është në punë. Nga rregullat strikte të punës, kryesore është, kryesore është me shku në kohë në punë. Qeta e kanë strikte, tani ka edhe të tjera, ato. Ai, i bën një 4-5 shkelje, e qesin prej pune. Pse të kanë qit prej pune, s'shkojsha në vakt. Ai nështë dhe, nështë dhe, jo që s'shku në vakt, po edhe kur u shku tani, për shembull, ka bo llaf me dikon, i ka bo do shkelje tjera, ama qekjo është, që me shku në vakt, se t'kish shku në vakt, ato tjerat m'i kishin falë, ama, a më kupton, qekjo është, që s'jemi falë, se t'ishum falë tani, do gjynahe u kishin fshi, inshallah, po. e namazi kish ndërmjetësu për at punë, ama s'kena pas namaz, me çka me dalë përpara Allahut, po. Ve lem neku nut'imul miskin, e kur ngushtojshim kohën për Allah s'kishum vakt, tani edhe kuletën ngushtojshim, s'kishum me dhënë për tjerë, ve lem neku nut'imul miskin, apo, as tjerë s'i majshim, se veç për veti këqyrshim, s'kena vallah, s'po del, investime shumë, harxhime shumë, u shtrejtu jeta, apo, s'ka për tjetër, se ngu, qyra, përshë, ata krejt për ngusht e kanë pas, ngusht vaktin, ngusht kuletën, krejt ngusht, po, ngusht, ngusht, qështu njëtë, apo, E po, çka e ngusht e kam, s'kena vakt, ama e gjon në Facebook, 5 orë, ka vakt, me debatu, me lajme, me këqyrë, diskutime, debate, të një fare, çka s'ka, aty ka vakt me këqyrë. A din çka është nehudu meal haidin, këtë mrekulli, mrekulli të, të formulimit të zënjëve. Fjala Allah, Khaut në gjuhën arabe është khaut në esencë është a keni pa kur është uji turbull apo ujë të turbull zi më mëni kaft apo s'din çka ka përfuni a ka gjarpën a krep a ka therra s'din çka ka për edhe njeri tu e pa që turbull i shtin komt tani a kafshon naj sen a fell a diçka nuk din pse s'pe sheh apo çka khaut edhe këtu ka hy në debate në tema turbullta A del me këtë menim, a del infektu me këtë ideologji, a hum vakt, a se ka përshë këtë punë mo, ti shti komt këtë debat e dojnë që të se tani paska shti komt apo. Nekhudu meal khaidin, që atë jabën. U të qërë këni debat, këtë bot apë e këtë debat, që atë jodë në debat, diskutojshim. U të qërë këni teme, që këtu më nashë, që si teme apë e këshim apëta. Po mirë, kur thojke dikush namaz me falë, s'kena pas vakt të Allah, na kon zon. A kuptohet? Mirë, ti sheh këtë deformim, ti sheh këtë defekt, ti sheh këtë problem, apo? Apo? Thosh, po mirë, unë pe kuptoj që kështu kam bo, pse më mërllarë, që s'e kupton njeri, që s'e kupton njeri, njeri logjikë s'e kupton, apo? Apo? E, po thonë, ve kunna nukedhibu bi jeumid din, që kjo është esenca. Baza e krejt problemeve, thotë, na s'kena besu që ka me ardh dita, apo? Dita e kijametit. Jo, E kom përmend disa herë se aty ku ka ahiret, ka shnet. Ahireti e, e bjen shëndetin e vëzirë. Ku s'ka prezencë të ahiretit, ku njeri s'e ka parasysh që del para Allahut xhele ve ala, po, tani për namaz, s'ka vakt. Me çka mat ai? Ai që e ka ahiretin bazë, e kom cek n'ders të kaluar, ai, ai që kalkulon me ahiret, të nëzër, a ka vakt m'u falë qaj? Kur të bon hesap për shembull, ama e bon hesap me kalkulatorin e ahiretit, atje, me atje bon hesap. Tash pe atje i kmot hesapin dunja. A kam hesap unë për shembull, atje ka xhenet, ka të mira, ka kështu, a kam hesap m'u fal, qysh s'kam hesap. Apo a kam hesap unë 2 sat për shembull 3 sat, tu kqyr gjëra të pakuptimta me ahiret. Ja, jo, s'kam hesap, se për dy sat unë i lexoj tre xhuza, unë për, për dy orë ngoj ligjërata, mat me ahiret, ama kur s'mat me ahiret, apo ka vakt për tana apo, ama veç për hajr s'ka vakt, pse? Pse kalkulatori i dunjas, apo nuk, le, nuk lejon me pas ahiret shumë apo, çka ku lejon? Ai që ka mohu, e është tall, e ka përgënjështru, e s'ka pas vakt, e kështu me radhë, fema tenfeuhum. Ka ndërmjetsus, ka që bëjnë shefat, pejgamberët bëjnë shefat, njerëzit e mirë bëjnë shefat, edhe ndërmjetsimin e ka Allahu tebareke ve teala, me ndërmjetsu, o Zot falja këtij, familjes teme, ka mundësi, kur t'jap Allahu leje. Për ta s'ka. Fema tenfeu, s'i ban, s'i ban, s'i ban dobi. Dhe Allahu thot, mas saj prap, sikur me thonë, pse më s'ka për ta shefat, pse këta kësot, po pa ty nga të smëna e nështë ana njerëzore, Allahu të kallëzon pse. Allahu thot, fema lehum anit-tedhkireti muridin, a thu vallë, na po i rikujtojmë, që ka dhe, që ka këtë kujdesu nërë, këtë mëshirë, këtë dashnija, Allah dhe të thëmelu ma një të dhkira. Na për po i dërgojmë rikujtim, na për po i mësojmë, na për po i udhëzojmë, na për i informojmë, na për i këndelim, na për i udhëzojmë për gjumit. Jo, në aridhim, për refuzoni, thëmelu, qa për në ty në për? Ke ennehum humurun mustenfira, ferret min kasvara, prap kthehet ligjërimi kuranor për të na vizualizu një situatë që ti s'e sheh, bash qashtu, apo? E ta kthen Allahu xhel-le ve ala një pamje me pa se qysh i bjen, çka bo këta njerëz, apo? Ka njerëz turlifare, kategori, kategori, kategori, ato që quhet zebrat, kali i egër, apo ose i thonë gomar i egër në gjuhën arabe, apo se i ngjan më shumë gomarit apo. Po dini për çfarë fola? Ato që janë domethënë më shumë në vend tropikale me ngjyra të bardha të zeza apo. Ato njihen si si domethënë njihen si a a a kafshë shumë frikacake apo. Shumë frikacake. Një lëvizje e vogël e gjuetarit i bën turmë me ikë shpejt apo. Qeta e ka si shembull, që janë shumë frikacake apo. Posa të shohin, apo ose veç me e dëgju, veç me e dëgju, zërin e luanit, ikin larg, apo, edhe pse e larg shumë, janë shumë frikacaka, po. E Allahu thot, fema lehum anit-tedhkireti muridin, pse këta po ikin nga përkujtimi, sikurse me konë, domethonë, kafshë të tilla, zebra të tilla që, domethonë, ikin, ferret min kasuara, ikin tmerrshëm nga, Pamja e gjuetarit ose zëri i luanit kasuara është të dyja i ka kuptimet, edhe gjuetari edhe edhe luani. Ferret min kasuara ikin. Ma subhanallah në dunja. Veç me i fol, ik ik ik, zëmeni. E po don për shembull për dekën, mo Allah le mo, mo. Ti ki me dekë Allah, s'ka këtë merr, hajt flasim çka po i për. Apo. S'don me ni kurrgja. S'kam Do tema tash, ani e di e di që të me folë në tema tjera, po. Hajt flasim për tema tona, për probleme tona, kurrkush s'po don me të nënçmu, por po diskutojmë, hajt përmirësojmë, apo, s'i don do tema hiç, jo, tema që kanë të bojnë me Allahun, me haramin për shembull, nëse ka harama që i ban, s'do me folë, a banë që temës ma qelë më kur, apo, ikë prej tema, apo, Pra vëllezër, vëllezër, nëse, nëse, lajmërojnë për shambull në spitalin rajonal, po vjen një ekspert nga një ven, ama ekspert për smunjet e veshkave, së të, apo, ekspert, i dunjasë, Njerëzit kur të marrin vesh që po vjen, a ikin nëpër shpija, a shkojnë bojnë rend atje me u kontrollu apo. Çe më mendja. Po e dimë çka bojn. Hallakamë bojnë, po, po vjen eksperti t'na këqyr, kanë qef me ju kallzu dhimbjet, kanë qef me ju kallzu problemet shëndetsore që m'u shëru, apo, apo. Me ju thonë po vjen një dijetar i madh dhe ka me fol për tri harame. Apo që njerëzit i bojnë shumë apo. A bohet kallaballak? Me na kallzu se sa keq jem tu bo. Për shembull qata që bojnë këtë punë. A vin? Jo, jo vëlla. S'vin. Për shembull me thon, për shembull ka me ardh me fol për korrupsionin, apo për papërgjegjësinë n'punë, apo edhe për përgojimin, kështë të mishë përnë, qëto tri. A ka me shku njerëz me qata që i bojnë qëto punë me shku? Jo, be, se s'do me ni, e di që i zbon Allahu apo. Po. po ai ta kallzon smunjen edhe shërimin, s'kanë qef njerëz me i dëgju shërimet e ahiretit, po i kanë qef dunjasë, apo se këtu dhe menjëherë apo. Prandaj, qata kanë qef apo. E ikin, Allahu pse po ikni, ku kemi ik? Kjo prej ti kemi shku që thotë Allahu tebareke ve teala. Ma mire me shku tu ec e rahat, se të ikëm. Ke pa për shembull vëllezër, njëri, njëri mja qitë kursin dikun. Ai tu ik, tu ik, tu këqyr, mos për ik, tu ik, ta, në ta që për ik, në gjitën ta, çfarë të mirë është këpër vasirë. Dhe këta njerëz, ik për dike, ik, ik për kësaj, drejt me lek dike, sa përë. Befas, i papërgatitur, i paorganizum, i papërmbledhur, Allahu na ruajttë. E Allahu xhele thot, problemi tyre në është bel juridu kul-lumriin minhum en ju'ta suhufen muneshshera. Këta kanë problem me mendjemadhsinë, këta kanë problem inatin, këta kanë problem me zilinë dhe pizmë. Pse? Ka ardhë Allahu xhele ve ala me këtë pejgamber me këtë libër, thot, jo, pse mos me pas unë libër tem? Pse me zbrit Kurani veç arabisht? Na dona një shqip, një turqisht, një arabisht, një anglisht, tel, çdo popull ka librin në posë. E për me besu ai, si pasi se as ashtu s'beson, apo, s'osht problem gjuha. Po është problem që e thështë, krijimi i distancës. Hajtë të birë një pengesë distancë, edhe një arsye për me prolongu nënshtrimin, apo. E thotë, pse çdo popull s'e ka librin e vetë, me, me çu pejgamberin e vetë, apo, për shembull, çdo pejgamber. Pa e s'ka lidhje gjuha, vlla, me rëndësi o mesazhi, apo, pse s'e kena problem, këta, këta ndoshta, as një, as një centi s'ka, s'ka shqiptarët, apo, në qëta, ama, pa problem, s'e kena problem as prej arë, as kurgjë hiç, pse po na, e pse shpallja problem, pse Kurani, pse pejgamberi është problem, apo, Allahu bel yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara. Ka qef çdokush prej tyre, në çdo shtëpi ka një prej Allahut me u çu për, për, për Zot. Kjo është shpallja e filanit, kjo e tani na kur e marr shpalljen teme, e lexoj tani të kallzoj ama. Shpallja i ka ardh atij e unë me marr. Çfarë arrogance? E Allahu xhelle pastaj thot në fund, ndoshta pak veç ta përfundoj surën, Allahu thot: "Kalla bal la yakhafun al-akhirah." Prap kthehen temën, qikjo baza domethënë. S'është problem gjuha, vlla, kjo Zoti po po po e shpërfaq realitetin. S'është problem gjuha, as koha, jo jo, as lokacioni gjeografik, hiç s'janë problem këtu. Problem është la yakhafun al-akhirah. S'e kanë dro që kanë me dalë para Allahut me dhonë llogari, a kupton. As s'e kanë, as s'e kanë idenë për këtë punë. Së paku me pasë këtë çështje, s'e kanë këtë dilemë, a kupton. E Allah thotë, kella innehu tedhkira. Sido qoftë, kjo është një rikujtim, na prap po ju, na prap po ju mësojmë, na prap po ju përkujtojmë. Apo? Thotë, femen shae dhekerah, kush don, le të merr mësim. Kush don, le të refuzon. A sheh kah kjo fundi po shkon tu u bo serioz. Unë po ju mësoj, po ju pres, po ju dha afat, ama në fund, kush don. Apo? Pse e bën Allahu kët? Ai e din. Padrejti kërkut nuk i bën po. Mbi gjitha ti bën përpjekjet e tua, ti i bën angazhimet e tua, ti i bën kërkesat e kërkimet e tua, ama prap në fund. Po do kusë s'del kurgjë jashta caktimit të Allahut, edhe vullnetit të Allahut tebareke ve teala. Dhe Allahu në fund thot: "Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah." Kërkohet, kërkohet që njeri, domethonë, me i lënë anash, ndoshta interesat e tij të caktuara, kërkohet nganjëherë ndoshta me dalë keq, apo, kërkohet, kërkohet, kërkohet, gjithçka. Mbi bazën e zbatimit të udhëzimeve, domethonë. Ama Allahu thotë, huve ehlut-takva. Huve ehlut-takva, vllezër, qiky formulim është i, në Kuran qishtu, s'ka kërkun qishtu tjetër. Pra është me rëndësi shumë me, me përmbyllë këtë sure qishtu. Kërkun n'Kuran s'ka ehlut-takva për Allah, veç qitu apo. Çka i bjen ehlut-takva, i denjë për t'ia pas frikën, a kupton. Domethonë, vllezër, që çohesh në sabah e prish gjumin, e që e len ushqimin për hir të Allahut, e largohesh prej haramit, gjithë të këtu pse ia ki frikën Zotit tebareke ve teala, apo Allahut, huve ehlut-takva, po e meriton me, Nëse nëse s'ia kena dronë Allahut tebareke ve teala, nëse nuk ruhemi nga hidhimi i Allahut, e prej kujt kena m'u rujt. Huwa ahlu taqwa. Ai meriton që me të të sillemi me devotshmëri. Ai meriton që t'ia kemi frikën, ai është i vetmi. Huwa ahlu taqwa. S'ka tjetër. Kush është dikush që i duhemi dënimi i tij në zbatim? Kush ai? S'ka kërkush meritor. S'ka. Veç Allahu xhelle ve ala. Ahlul magfira. Dhe në këtë përpjekje të juajën që t'ja keni dronë Allahut, e t'ja keni frikën si duhet, e t'i rregulloni si duhet, mund të keni lëshime. Andaj Allahu është Ehlul Maghfira, edhe ai është i vetmi që e ka në dorë faljen apo apo. Prandaj, nëse s'kërkoni falje prej Allahut, po prej kujt keni me kërku falje vëllai? Nëse Allahu s'ta fal, kush ta fal? Shih çfarë përmbyllje e mrekullushme, prap inkurajuse, pas gjithë asaj shetitje me tmerre, me friksime, me kërcënime, kështu me radhë, prap përfundimi është, përfundim, përfundim joshës, atraktiv, apo, nëse, nëse Allahun, Allahun s'e adhurojmë, kënd kena me adhuru, Nëse nuk e ndjekim kënaqësinë e Allahut, e kënaqësinë e kujt kena me ndjek? Bëna vetë këtë pyetje apo? Bënja vetes këtë pyetje. Thuaj nefsit tënd, nëse për Allah s'lodhna, për kënd kom m'u lodh. Nëse për Allah nuk japi, për kënd kom me dhon. Nëse për Allah nuk sakrifikohem, e për kënd. Nëse për këtë s'e bëj, e për kënd e bëj. Edhe nëse Allahu xhelle ve ala s'ma fal, kush ma fal Allah? Kush ma fal? Po kurkush s'ma fal? Po krejt dynjaja me ma fal s'kryn punë, nëse Allah s'ma fal. A do të më ndronë çveç ai më fal ato më së Pastaj të tjerët me rend. Më ndronë fal Allahu xhelle ve ala ngase ai është ehlul maghfira. Ai është i vetmi që meriton me i thon falëm. Pastaj të tjerë me rend ato. Allahu na i faltë mëkatet tona e na bëftë Allahu xhelle ve ala nga ata që me Allahun ndërtojnë raporte të frikërespektit, adhurimit e nënshtrimit edhe përuljes. Kjo është surja Al-Mudathir, me këtë e përfunduam surën Mudathir. Allahu ju shpërbleftë për vëmendjen, për sabrin, për kohën e kaluar me dëgju fjalët e Allahut xhelle ve ala. Allahu tebareke ve teala na ndriçoft në dunja me këto ajete dhe na ngritt e na shpërbleft në botën tjetër me këto ajete.